שלום, אנחנו התקווה 6. ואתם מאזינים. לרדיו 10 הנשיא. אני אפתח לך כל דלת, ואנגן, נגן, נגן, נגן לך איזה שיר. נועם בשישי, בהגשת נועה קריספר. שלום שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים, אתם מאזינים לרדיו אש על הנשיא 106 FM, כל ישראל ברשת החינוכית. אנחנו פותחים תוכנית נוספת של נועה בשישי, והיום בתוכנית נבין מי היה ליאונרד כהן, זכרו לברכה, ומה עשה בחייו, נבין למה מחשבות חיוביות תורמות לנו, ועוד המון הפתעות צפויות לנו היום בתוכנית, אז מאוד כדאי לכם להישאר איתנו. טכנאית השידור היא אביבה יאלו, אני נועה קריספל, ואנחנו נפצח בתוכניתנו עם השיר 50 Ways to say goodbye. My heart is paralyzed, my head was oversized. I'll take the high road like I should. if my friends ask where you are, I'm gonna say. friends ask where you are, I'm gonna say That's cool, but if my friends ask where you are, I'm gonna say למדנו השבוע? ברוכים השבים לפינה מה למדנו השבוע. והשבוע, למדנו שדונלד טראמפ זכה בבחירות לנשיאות ארצות הברית שנערכו ב-8 בנובמבר לפני כשבוע, כשהתמודד מול הילרי קלינטון. הסקרים המקדימים דווקא חזו שקלינטון היא זו שתזכה, אבל זה לא מה שקרה בסוף. טראמפ הוא הנשיא החדש של ארצות הברית, ועדיין לא ניתן לדעת כל כך מה זה אומר כלפי היחס של ארצות הברית למדינתנו. השבוע למדנו שישנו פתרון חדש לאיסוף התשואה של הכלב שלכם, שגם יעזור לכם לשמור על סביבה נקייה וגם לא יאלץ אתכם להתעסק יותר מדי בתשואה של הכלב שלכם. חברה ישראלית המציאה מתקן חדשני, קליפס, ששמים מאחורי הזנב של הכלב עם שקית, וברגע שהוא עושה את הצרכים שלו, הם פשוט נכנסים ישירות לשקית, דבר שמקל מאוד את הטרחה הכרוכה ביציאה לטיול עם הכלב. ברגע שהוא מסיים, לוקחים את הקליפס, מגיעים לפח, משחררים את השקית בלחיצת כפתור, והצואה נופלת לפח. למדנו שעקב הסוגיה של יישוב עמונה, גורמים מדיניים שונים נאבקים כדי למנוע את הפלת הממשלה. עמונה יישוב בו מתגוררות כיום כ-50 משפחות. האדמה עליה הוקם היישוב היא אדמה פלסטינאית, אליה נכנסו מתנחלים ובנו את היישוב הזה שבתחילת קיומו כלל 20 משפחות. הפלסטינאים עתרו לבג"ץ בנושא, והוא ביקש לפנות את היישוב כי חוקית האדמות אכן שייכות לפלסטינאים. תושבי עמונה מסרבים להתפנות, ויש כמובן דעות רבות בעד ונגד פינוי היישוב. הבית היהודי, שרוב מצביעיו גם הם מתנחלים, מאיים כעת להפיל את הממשלה במידה והיישוב יפונה. כדי למנוע את הפלתה, הממשלה חוקקה את חוק ההסדרה שמטרתו למצוא פשרה בין הצדדים. חוק זה אומר שלא יפונו יישובים לא מוסדרים בחוק, ויוצא לפלסטינאים תחליף כלשהו לאדמת עמונה. שתקים משפחה ותאהב את אשתך תגידו לי כמה בן אדם יכול לשמוע הכל ששון ושמחה עם מכירת ליבך באמת שכבר אכלו לי את המוח זה לא הוגן קיבלתי הזמנה מעוד חבר שמתחתן פשוט לא ייאמן אחרי אחי ואחותי וגם הבת של השכן אז תגיד למלצרית שתפרגן בעוד מנה ותן את המיקרופון ליד אני מרים את השכונה ממיומן בלהושיב את המילים על המנגינה לא פלא שאני תמיד הכי שיכור בחתונה כי יש לי איזה 4,953 קרובי משפחה, טפו טפו טפו, ואף אחד מהם לא מפספס אף הזדמנות להגיד לי בכל אירוע? בקרוב, אצלך, ההורים מחכים שתקים משפחה ותאהב את אשתך. תגידו לי כמה בן אדם יכול לשמוע. בקרוב, אצלך, נשאיר גם לך כל ששון ושמחה עם בחירת ליבך. האמת שכבר אכלו לי את המוח מרוב כל העצות הראש שלי מתפוצצה דיף ציפור אחת ביד משתיים על העץ תאי הקופידון הזה יתקע בך את החץ ולתקופת הרב הכו תוכל לשים את הקץ אני לא יודע כמה זמן עוד אצטרך לחכות אתם אומרים שלכל סיר יש מכסה אז תתחילו להסיר דאגות כשהם שואלים אותי למה אני לא חושב על העתיד אני מת להתחתן ולעשות לך בן רק בשביל שהם יפסיקו להגיד בקרוב אצלך ההורים מחכים שתקים משפחה ותאהב את אשתך תגידו לי כמה בן אדם יכול לשמוע בקרוב אצלך נשאיר גם לך כל ששון ושמחה עם בחירת ליבך האמת שכבר אכלו לי את המוח פרשת השבוע. שלום, השבת נקראת פרשת וירא, ונדבר קצת על הסדרה עדיפויות בחיים. פרשה מתחילה שאברהם אה, נמצא בשלב של אחרי אה, ברית מילה, אה, ביום השלישי, שזה היום שבו הגוף יותר נחלש, ומספרת התורה, מספרים המדרשים, שאברהם יושב, הוא יושב בפתח אוהל, ומחכה ל... ל... למישהו שיבוא לבקר אותו, שיהיו אורחים, שיוכל לקיים את אה, מצוות הכנסת אורחים. ואנחנו שואלים את עצמנו, דע אדם, עכשיו אתה לא מרגיש טוב, אתה יותר חלש, מה יותר טבעי, תלך, תשכב במיטה, תנוח, תדאג לעצמך. ולא, אברהם, למרות, ה... למרות המצב, למרות החולשה, למרות שזו הסיטואציה, הוא לא עושה את זה, הוא יושב בפתח האוהל ומצפה מתי יבואו יבוא אנשים שיוכל להזמין אותם ולקיים את מצוות הכנסת אורחים. ובאמת מגיעים אה, שלושה, שלושה אנשים, של, בעצם שלושה מלאכים, בשלב הזה אברהם עוד לא יודע. ואברהם כשהוא רואה אותם, הוא אומר להם, אני מצטט, אה, בהתחלה הוא אומר להם אל תעברו ובואו תיכנסו, ואז הוא אומר, אה, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. ההסבר הראשון, מה זה אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, שהוא פונה לשלושת האנשים שהוא רואה, אדונים. בבקשה, אל תעברו, בואו תיכנסו אליי, תיכנסו, תתארחו, ותלכו אחרי זה לדרככם. זה ההסבר הראשון והפשוט. אבל uh, יש פירוש נוסף שהם מפרשים, שכשהוא אומר שאברהם בשלב הזה היה באיזשהו אה, שיח אישי, אינטימי עם הקדוש ברוך הוא, ותוך כדי זה שהוא בקשב, שהוא עם הקדוש ברוך הוא, בשיח מאוד אישי, פתאום הוא רואה, ב, פתאום הוא רואה את שלושת האנשים שמגיעים ו, ועוברים ליד האוהל. וכשהוא אומר, אדוני אל נא תעבור מעל עבדיך, הוא לא אומר את זה בעצם לאדון, לשלושת האנשים האלה. הוא פונה לקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא אומר, קדוש ברוך הוא, תשמע, יש עכשיו שלושה אנשים, אני רוצה לארח אותם, בבקשה, אנחנו עכשיו, אני עושה, אם אפשר לעשות בבקשה הפסקה, אני אקבל את שלושת האנשים האלה ואני אארח אותם, אחרי זה אני אחזור אליך. כלומר שאברהם פונה, לה, מבקש מהאל, מהאלוקים לעצור את הפגישה ביניהם, פגישה עם אלוקים. בכל זאת הוא מבקש ממנו, בוא, אני, אני מבקש לעצור, אל, ואתה בבקשה אל תעבור מעל עבדיך, אני רוצה אחרי זה שתמשיך איתי את השיחה. שזה מרחיק לכת, כלומר שאם, שלא רק שאברהם מבקש מהאנשים לעבור, הוא מבקש גם מהקדוש ברוך הוא בוא בוא נעצור רגע את השיחה בינינו, ו- ואני אארח את האורחים ואחרי זה אנחנו נמשיך. וכשאנחנו שואלים את עצמנו איפה באמת אנחנו שמים את הסדרי העדיפויות, כמה אנחנו דואגים לעצמנו, כמה אנחנו דואגים לאחרים, אה, איזה, בשביל, איזה דברים אנחנו עושים ואנחנו מפסיקים אותם באמצע בשביל משהו אחר, ואיך להתנהל. אז אולי אפשר פה ללמוד מה, מאברהם, שכשבאים אורחים, שיש הזדמנות של, של, של הכנסת אורחים, של לעזור למישהו, לעזור למישהו שעכשיו אולי בחוץ מסתובב וחם לו, בכל הזדמנות אחרת. אפשר, לה... זה דברים שבשבילם מפסיקים לרגע את מה שעושים, ועושים את הדבר החשוב והטוב הזה, ואחרי זה ממשיכים הלאה. ואנחנו יודעים גם שכשאנחנו שכש... עושים דברים מהסוג הזה, ואנחנו עושים משהו למען האחר, לא רק שהאחר זוכה ונהנה מזה, גם אנחנו בסוף נתרמים מזה. אז שנזכה כולנו אה, לדעת את הסדרי העדיפויות בחיים, לדעת איפה עושים ומתי עוצרים ובשביל מה עוצרים. שבת שלום. Can we pretend that airplanes back to a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap, and you hoping but them people never call you back. But that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late. I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight and I'll be right back at it by the end Can of the night. That airplanes in the night sky like shooting stars. Shooting stars. I can really use a wish right, right now, wish right, right now, wish right now. Wish right now. right now. Wish right now. Wish right now. Yeah, yeah. Somebody take me to the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get it to that subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, oh, maybe I'll go back to the days before the politics that we call the rap game. And back when ain't nobody listened to my mixtape. And back before I tried to cover up my slang, but this is for Decatur, what's up, been great. So can I get a a wish to end the politics and get back to the music that started this. So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right, right now, wish right, right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. right now. כבר מדליק עוד סיגריה לפני מעצר אני שומר ומואזין שר מרמאללה בין אנשים בשחור עובר עוד גדר שקשה לעבור אני נמצא בין אל-חדר לבית ג'אלה אישיות בשבוע. ב-7 בנובמבר, לפני כשבוע, הלך לעולמו הסופר, המשורר, המוזיקאי, המלחין, הפזמונאי והזמר המצליח ליאונרד כהן. כהן נולד למשפחה יהודית במונטריאול שבקנדה. אביו, נתן, היה חייט ובעל חנות בגדים, ונפטר כשלאונרד היה בן תשע. מאז סבו חינך אותו ביחד עם אמו. בגיל העשרה הוא הקים את להקתו הראשונה, שנגנה בעיקר שירי פולק אמריקאים. כשיצא האלבום הראשון של ליאונרד כהן הוא זכה להצלחה רבה ונמכר בלמעלה מ-100 אלף עותקים. מאוחר יותר שימשו שירי האלבום שלו בסיס לפסקול סרטו של רוברט אלטמן. בעשור שחלף מאז הוא הוכיח עצמו כאומן שלא מפסיק להתפתח וכאחד הקולות הנצחיים והמהוללים של זמננו. ליאונרד כהן הגיע לישראל בזמן מלחמת יום כיפור להופיע לחיילים בסיני. כהן הגיע לחודשיים וקושר עם מתי כספי שליווה אותו בגיטרה בהופעות. מתוך ההופעות האלו נולד שירו של כהן, לובר לובר לובר, שהתחיל כאילתור לפני מופע עם כספי. כהן כתב מספר ספרים זוכי פרסים והוציא 14 אלבומים. שיריו, שהם הרהורים שקטים על אהבה, בדידות או רוחניות, הפכו לקלאסיקות בתרבות המוזיקה ובוצעו מחדש על ידי אומנים רבים. לסיום אצטט לכם קטע שכתב נשיא המדינה ראובן ריבלין על ליאונרד כהן. כהן יוצר ענק ולב פתוח לכל אדם, שגם את מדינת ישראל ידע ללוות בשדות קרב ובשנים של צמיחה. הוא מעולם לא חשב שעליו להחליף את השם היהודי הברור, כהן, כדי לזכות בהכרה מאף אחד. האיש שידע בשורה אחת במחברתו להנהיג ולעצב את עולמו של אדם יותר מכל נאום שאי פעם נכתב. ליאונרד כהן ימשיך לרקוד לצידנו עד קצה האהבה. תודה לך על מה שהשארת עבורנו. I asked my father, I said, Father, change my name. The one I'm using now, it's covered up with fear and filth and cowardice and shame. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. He said, I locked you in this body meant it as a kind of trial. You can use it for a weapon or to make some woman smile. Yeah, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Isn't lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover. let me start again, I cried. Please let me start again. I want a face that's fair this time. I want a spirit that is calm. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. I never turned aside, he said, I never walked away. It was you who built the temple, it was you who covered up my face. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. And may the spirit of this song, may it rise up pure and free. May it be a shield for you a shield against the enemy. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover. יפה, שהשמש כבר זורחת, ששרים כבר במקלחת, שאפשר למות מנחת, טוב, טוב, טוב לי על הלב. אם קמתם היום על הצד הלא נכון, השיער לא הסתדר, פספסתם את ההסעה, נשפך הקפה, וקצת קשה לכם להסתכל על חצי הכוס המלאה. אז אל דאגה, הגעתם למקום הנכון. החיים שלנו! אני הילה צרי, ובכל יום ראשון בשעה 6 בערב ניפגש עם הסיטואציות הקטנות, המצבים המרגשים ועם כל מה שעושה לנו טוב על הלב. מתוקה מהחיים, בכל יום ראשון בשעה 6 בערב, רק ברדיו אשל הנשיא. החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים. נו, קדימה. די, נו, אני מתביישת. יאללה, אל תתביישי, תספרי להם. אמ... אה... טוב, נו. בכל יום רביעי בשעה חמש, יעל עובדיה תיתן במה ותעלה מודעות לכל מה שנחבא אל הכלים. יום רביעי בחמש, רק ברדיו אש על הנשיא, מאבא ששפם, כל ישראל ברשת החינוכית. אורות, במה ואקשן. הבא בתור בבקשה. שלום לך, אה, אני נטלי, ואני רוצה לדעת מה צפוי לי בעתיד. Mm, או, בעתיד שלך אני רואה תוכנית. איזה תוכנית? תוכנית על העתיד. ואיך היא תהיה? עם מלא אנשים, מלא פינות, בקיצור מדהימה. ויש מאזינים? Mm, כן, כן, יש מאזינים בשפע. ומתי התוכנית שלי? Hmm, ביום חמישי, עשר בערב, והיא תהיה ממש ממש מעניינת. אם גם אתם רוצים להשפיע על העתיד שלכם לטובה, תאזינו ל"עתיד מתוק" עם נטליה שטמקר. ביום חמישי בשעה עשר בלילה, רק ברדיו אשל הנשיא, מאב השש FM. Like controller sometimes you're forced to make a choice. See the bet, raise the bet, or fold. Some may say it's the same in love, like banging your head against a wall. של השבוע. שלום יאיר. שלום וצהריים טובים לכל מאזיננו ברדיו אשל הנשיא. אז אה, יאיר, לאן אתה מציע לנו לטייל השבוע? אני השבוע מבקש לדבר על ירושלים, בירת ישראל, עיר הקודש כמובן, אה, היות ואנחנו השנה מציינים 50 שנה לאיחוד ירושלים מאז מלחמת ששת הימים. אני מזכיר, הדבר קרה ביום רביעי, 7 ביוני 1967, כאשר כוחות צה"ל נכנסו בשני כיוונים לתוך העיר העתיקה של ירושלים, כוחות הצנחנים משער האריות כוחות נוספים של הנדסה ושריון נכנסו משער ציון, נפגשו על יד הכותל. אה, האנשים המפורסמים שהיו באותו מעמד, משה דיין שר הביטחון ויצחק רבין אז הרמטכ"ל, והניפו את דגל ישראל מעל הכותל. אה, השנה בכלל במערכת החינוך אה, שמים דגש על 50 שנה לירושלים ומטפלים הרבה בירושלים ומשתדלים גם לטייל כמה שיותר. אני מספר את זה על רקע של אה, שלושה ימים מדהימים שעשיתי השבוע בירושלים, בליווי של קבוצה מפרויקט ירושלים של בית ספר אשל הנשיא, שכבה י"א, אה, כאשר אנחנו התחלקנו בשכבה לכ-10 או 12 קבוצות, אני לא זוכר בדיוק, שעסקו בנושאים שונים הקשורים בירושלים, בירת ישראל, ואני ריכזתי את אחת הקבוצות האלה, ובאמת אה, זאת עיר ש... ניתן לטייל המון, ללמוד המון ולהכיר, ותמיד אפשר ללמוד דברים חדשים. אה, אם נתחיל בכמה אלמנטים מהותיים, בירת ישראל, או בירה של העם היהודי, אפשר להגיד אלפים שנה אחורה, מימי דוד המלך, אלף לפני הספירה, כאשר דוד כובש את העיר ובעצם <clears throat> מתמקם בין שני השבטים, בין בנימין ויהודה, ממקם את העיר כמקום, במקום ניטרלי, וכובש את אה, עירו, עיר דוד, אה, ומכריז על אה, בירת הממלכה, וניתן היום לסייר בעיר דוד, בחלק שבו הייתה מלכות דוד, בכמה אלמנטים מאוד מאוד מעניינים, שהם כבר, איך אומרים, ממצא, בהם ממצאים ארכיאולוגיים מאוד אה, מרתקים, כמו למשל פירון, מה שנקרא, ונקבת השילוח, נקבע שהעביר המים ממעיין הגיחון ועד לבריכה, בבריכת הגן, מתחת, בחלק הדרומי של עיר דוד, וזאת נקבע שנחצבה בתקופתו של המלך חזקיהו, בערך 700 לפני הספירה, 700 וקצת. זאת אומרת, 2,700 שנה ישנה נקבע באורך של 553 מטר, שזורמת מהמעיין אל הבריכה, והנקבע הזאת כל הזמן מעבירה מים. פלא טכנולוגי מאוד מאוד מרתק, שניתן לחוות אותו תוך כדי הליכה בתוך המים, נרטבים שם, אבל בהחלט מדהים. כשיוצאים מתוך הנקבע, רואים גם את הבריכה הקטנה ועוד בריכה שהייתה גדולה שכרגע אין בה מים, ואפשר לעלות במדרגות שהותקנו שם בערך 700 שנה מאוחר יותר, בתקופת בית שני, אה, בתקופה שהרומאים שולטים בארץ ישראל, ואנחנו מוצאים בירושלים ממצאים רבים מתקופתו של המלך הורדוס, אחד השליטים הגדולים והבנאים הגדולים שבנו הרבה מאוד בישראל ובכלל ובירושלים בפרט. אנחנו יכולים לזהות במה שאנחנו מכנים היום הכותל המערבי, אשר הוא הכותל המערבי שהקיף את הרחבה של הר הבית. אני רוצה פה לתת אה, איזשהו טיפ קטן, לא מעט אנשים טועים שהכותל המערבי הוא חלק מבית המקדש, ולא כך הוא. זה חלק מהחומה שהקיפה את המתחם שעליו עמד בית המקדש, גם הראשון וגם השני. והמתחם הזה הורחב בתקופתו של הורדוס, מאה הראשונה לפני הספירה, אה, ויש שם אבנים מאוד מאוד גדולות, שאחד מהפלאים המדהימים זה איך בכלל העבירו אבנים בסדר גודל כזה, רק כדי לסבר את האוזן של השומעים, כשמטיילים במנהרות הכותל, מה שנקרא, זה כניסה ממש על יד הכותל המערבי וצפונה לאורך הכותל, מתחת לרובע המוסלמי, ניתן לראות אבן אחת שאורכה כ-15 מטר, גובהה שלושה מטר ורוחבה כארבעה מטר, והמשקל שלה הוא כארבע מאות חמישים טון. עכשיו תדמיינו, ואני לא אתן לכם את הפתרונות, זה ייתן לכם גירוי לבוא ולטייל שם, איך מזיזים אבן כזאת לפני כאלפיים שנה. שאלה ללא פתרון כרגע. Mm-hmm. דברים מדהימים נוספים שאנחנו יכולים לראות כמובן, זה את הסימנים שהשאירו לנו בירושלים לאורך הדורות בנושא של קדושתה לשלוש דתות עיקריות, אז אמרנו, לנו היהודים המקום החשוב ביותר הוא הכותל המערבי, כי למה? כי הוא המקום שה... הקרוב ביותר שהיה לקודש הקודשים בבית המקדש כשהיה בנוי. כולנו זוכרים שבית המקדש נהרס בשנת 70 לספירה על ידי הרומאים, ובעצם מאז לא הוקם מחדש. אבל בגלל קרבתו של הכותל המערבי הוא נתקדש לעם היהודי. בנוסף לכך, אנחנו מציינים שני אתרים נוספים שהם קדושים לשתי דתות אחרות בירושלים, וגם הם נמצאים בתוך העיר העתיקה. האתר הראשון שהוא הקדוש ביותר לנוצרים זו, זוהי כנסיית הקבר, שבה על פי המסורת נצלב ישו באותו מקום, ומאוחר יותר גם עלה השמיימה, כך אומרים הנוצרים. אז זה המקום הקדוש ביותר בירושלים לנוצרים, ויש דרך שנקראת דרך האיסורים בעברית או הוויה דולורוזה שמובילה משער עריות דרך רחוב הוויה דולורוזה ועד לכנסיית הקבר, שכל תייר נוצרי שמגיע לישראל הולך בדרך הזאת ועובר ב 14 תחנות שבהן קרו כל מיני אירועים לישו, לא ניכנס לפירוט כרגע, עד כנסיית הקבר שהיא היום אה, המקום הקדוש ביותר כפי שאמרתי. אז זה הקדושה של ירושלים לנצרות, זו, זו הקדושה, והדת השלישית היא דת האסלאם, כאשר כולנו מכירים את הכיפה המוזהבת אשר נמצאת על הר הבית. היום על רחבת הר הבית יש <clears throat> שתי כיפות, הכיפה המוזהבת שהיא המקום שבו הוקם מסגד כיפת הסלע, כך הוא נקרא, כיפת הסלע, אותו סלע שאנחנו וגם המוסלמים מאמינים, שהוא עשוי מ... אה, מעל אבן השתייה, אותה האבן שממנה הושתת העולם, והמסגד הוא בצורה מתומנת עם כיפה שעשויה מזהב לחלוטין, ורואים אותה על הרחבה ש, של הר הבית, שבאותו מקום הוקם המסגד הזה, מסגד כיפת הסלע, במאה השמינית לספירה, בדיוק במקום שבו עמדו בית המקדש הראשון ובית המקדש השני. והמסגד השני שנמצא בדרום רחבת הר הבית נקרא מסגד אל-אקצא, אם תרצו בתרגום ערבית לעברית, המשרד, המסגד של הקצה, שהוא בעצם אתר התפילה הגדול ביותר למוסלמים בירושלים, וכל יום שישי בשעות הצהריים כולם, הרחבה מתמלאת במתפללים מוסלמים אה, לכיוון מכה, לכיוון דרום, אה, באתר הזה שהוא הקדוש ביותר למוסלמים. אם כן, דיברנו על עיר שקדושה לשלוש דתות, ויש בה עוד הרבה מאוד דברים אחרים ומעניינים. כמובן, בירת ישראל, שבה הכנסת, בית המשפט העליון, משרדי הממשלה, כלומר קריית השלטון של מדינת ישראל, קריית הממשלה, על יד אותה קריה נמצא מוזיאון ישראל, המוזיאון המפורסם ביותר, עם, דרך אגב, הרבה מאוד גם ממצאים ארכיאולוגיים וגם אה, דברי אומנות וגם אה, ממצאים אחרים, שלא ניכנס לזה כי זה יום שלם של סיור. לא רחוק ממוזיאון אה, ישראל נמצא הקמפוס של בית החולים, סליחה, הקמפוס של האוניברסיטה העברית גבעת רם, וירושלים התברכה בקמפוס חדש, מחודש, שחודש אחרי מלחמת ששת הימים, אחרי איחוד העיר, בקמפוס נוסף שחידש את ימיו כקדם הוא הקמפוס של האוניברסיטה העברית בהר הצופים. אותו קמפוס הוקם לראשונה בזמן שלטון המנדט הבריטי ב-1925 ותפקד עד 1948. במשך 19 שנים, מ-48 ועד 67, כלומר מלחמת השחרור ועד ששת הימים, בעצם הוא היה תחת שלטון ירדני, אבל זאת הייתה מובלעת ישראלית שכוחות צה"ל שמרו עליו לאורך כל ה-19 שנים. Mm-hmm. אז גם ביקור בהר הצופים כמובן הוא מרתק ומעניין, יש גם את הקמפוס של האוניברסיטה העברית וגם אה, בית החולים הדסה שהיה שם ולאחר אה, מלחמת השחרור הקימו מרכז רפואי חדש ששמו הדסה עין כרם, שנמצא על יד שכונת עין כרם. אני חושב שדיברתי על כמה אלמנטים מעניינים ב- בירושלים, אפשר לדבר על עוד הרבה מאוד mm-hmm. שכונות מרתקות, שכונות הראשונים, כמו אה, משכנות שאננים ו- וימין משה ונחלת שבעה, שהוקמו מחוץ לחומות של העיר העתיקה במאה ה-19 ובמאה ה-20, וירושלים היא אוקיינוס של טיולים וסיפורים, ואולי בהזדמנות אחרת נקדיש עוד זמן לאתרים ומקומות נוספים בירושלים. אז שיהיה טיול מענה ונעים לכולם, ושבת שלום. תודה רבה, יאיר, שבת שלום. तू है मेरा प्यार באופן מדעי. והשבוע בפינה באופן מדעי. בסין קיים חוק המחייב את האזרח לבקר את הוריו אם הם עברו את גיל 60. נשימתו האחרונה של תומאס אדיסון שמורה במבחנה במישיגן. היוצר של סוכריות ה mm סכמת בוטנים היה אלרגי לבוטנים. רק 6% מבני האדם באמת יעבדו במה שחלמו לעבוד כשהיו קטנים, ורגשות חיוביים מגבירים את היכולת המוחית בקבלת החלטות נכונות. I wanna be a billionaire so fucking bad by all of the things I never had I wanna be on the cover of Forbes magazine smiling next to Oprah and the Queen time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Trappy a wish list. I'd probably pull an Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes, like, here, lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus, minus the ho ho. <laughs> get it. I probably visit where Katrina hit, and damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme oh, music. Oh, every time I close my eyes, what you see, what you see, bro? I see my president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million, the air just for the heck of it. But keep the fives, 20, and bins completely separate. Yeah, I be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I probably take whatever's left and just split it up. So everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire so fucking bad. So Buy all of the things I never had. Buy everything. <laughs> I wanna be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? see a billionaire so fucking bad. <laughs> מאזינים יקרים, השעה שלנו הגיעה לסיומה. אני מקווה שנהנתם והשכלתם מהתוכנית. טכנאית השידור שלנו היא אביבה יאלו, אני נועה קריספל, ומאוד נהנית היום בתוכנית. אנחנו נחתום את השעה שלנו עם שמש של הדג נחש ושי צברי. שתהיה לכם שבת שלום, המשך האזנה טובה, ותישארו איתנו. מסמרים שבבטן לא נותנים לי מנוחה איך גורמים לרכבת לעצור בתחנה לא יכול לברוח יותר ואין פינה שבה אוכל להסתתר